Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Օրերս Ստեփանակերտում վերաբացվեց Կամելա պլյուս մակարոնեղենի արտադրամասը։ Այն իր գործունեությունը սկսել էր մինչև պատերազմը։ Նորաբաց արտադրամասը հագեցած է իտալական ժամանակակից սարքավորումներով։ Ինչպես տեղեկացրեց հիմնադիր Նանե Միքայելյանը, արտադրամասում նախատեսվում է արտադրել մոտ 14 տեսակի մակարոն։ Իդեպ, Արցախյան մակարոնեղենի համն արդեն զգացել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ճապոնիայում եւ այլուր։ Իսկ մոտ օրերս Կամելիա Պլյուսի արտադրանքը կներկայացվի նաեւ Ավստրալիայի Ավստրալիա Էքսպո միջոցառմանը։ Պարոն Գասպարյան, շնորհավորում ենք նորաբաց արտադրամասի կապակցությամբ, շնորհավորում ենք ձեզ եւ Նանե Միքայելյանին։ Ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը։ Անկեղծ ասած համագործակցությունը ստացվեց ի շնորհիվ երկուսիս աշխատասիրության եւ երկուսիս մի գաղափարի շուրջ մտածելուն, որը եւ Նանե Միքայելյանը եւ ես երկուսս էլ տրամադրված ենք Արցախում ինչ որ բան ստեղծել։ Նախքան պատերազմը ես աշխատում էի Հայաստանի Հանրապետությունում, պատերազմից հետո տեղափոխվեցի Արցախ եւ գործունեությունը սկսեցինք արդեն այստեղ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ արտադրամասի հետ կապված նոր նպատակներ ունենք եւ փորձենք մոտ ապագայում՝ ի տարվա մեջ նորանոր հաջողություններ արձանագրել։ Կոնկրետ մակարոնեղենի գործունեության մեջ դուք ունեք որոշակի փորձ, որ կարող եք տալ, ասենք, այս բաժնում ես։ Այս պարագայում ես արդեն կանդրադառնամ ձեր առաջի հարցին, ինչպես եղավ որ համագործակցեցինք իրար հետ։ Նանե Միքայելյանը ունի լավ փորձ ոլորտում գործարար ոլորտում անմիջապես մակարոնների արտադրության հետ կապված իսկ ես ինչպես շեշտեցի աշխատում եմ Հայաստան Հանրապետությունում եւ հիմնականում զբաղվում էի ներմուծում եւ արտան։ Այդ իսկ պատճառով մեր համագործակցությունը հուսանք որ կլինի դրական կունենա դրական արդյունք։ Ինչ նորություններ եք պատրաստվում մցնել մակարոնեղենի շուկայում։ Մակարոնեղենի շուկայում պատրաստում ենք բերեք դի թողենք առայժմս քննարկման փուլում։ Չենք ուզում տեղից ինֆորմացիան ինքը մեծ էր արդեն կողքից լսելով ես ինքս իմ համար արդեն մեծ էր, որովհետեւ մենք մաս-մաս էինք ամեն ինչին, սենց միանգամից այդ ինֆորմացիան ոնց որ սենց համատեղեցին, այդ արդեն մեր համար որ մաս-մաս էր, տենց մի քիչ ուրիշ ձև էր թվում։ Ունենք նպատակներ, որը որ ինչպես շեշտեցի, մի մի տարվա մեջ երևի արդեն կարձանագրենք։ Իրագործել, այո։ Պարոն Գասպարյան, այս պահին մենք որտեղ ենք գտնվում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք արտադրամասի Չորանոցում, նոր տեխնոլոգիայով է կառուցված, ինչպես տեսնում եք։ Այո։ Քանի որ ծավալը մեծալնելու, մեզ պետք է սեղմ ժակետում արտադրանքը որպեսի հասունացնենք, այդ իսկ պատճառով մենք կառուցեցինք այս Չորանոցը գերհակեցած եւ ժամանակակից սարքավորումներ եք ձեռք բերել այո Չի ասի գերհակեցած մասամբ ես կասեի որովհետեւ այն գումարը որը որ մենք ունեինք այն գումարը որը որ ստացանք այսինքն բավարար չէր գեր հզոր սարքավորումներ ձեռք բերելու համար, բայց ամենայն դեպս արտադրություն սկսելու եւ շարունակելու համար ինքը բավականին լուրջ սարքավորումներ են։ Արցախյան պատերազմից հետո ես վարելով Գործար Արցախ հաղորդաշարը ամեն անգամ ականատես եմ լինում, թե որքան է գործարար կյանքը սկսել այստեղ զարգանալ։ Նախ, եթե նայենք կողքից զարգանալ, տենց ինքը իրանով չի զարգանա, պետք է գործել, եւ մենք նախընտրում ենք եւ ես եւ նանեն նախընտրում ենք ինչ որ մի բան ստեղծել։ Խորհուրդ ենք տալիս բոլորին, եթե կլինի մեր աջակցության կարիքը, Եթե մենք մեզ ինչ որ մեկը քարե ինչ որ բանով աջակցի, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Այնքանով ուրախ, որ ստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, ստեղծվեն նոր նպատակներ, ծրագրեր եւ հնարավորություն ունենք Արցախը ներկայացնելու դրսում դրսում ներկայացնելու մասին իմիջալոց բացման առողջության ժամանակ նշվեց, որ ձեր աշխարհագրությունը բավականին ընդլայնվել է Ճապոնիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան։ Հա, ճիշտ ասած, ունենք արդեն համագործակցություն Ճապոնիայի հետ, ունենք Ամերիկայի հետ համագործակցություն, որը որ դեռ քննարկման փուլում է։ Ճապոնիան կոնկրետ մենք արդեն իսկ փորձնական ուղարկել ենք 1.5 տոննա ապրանք։ Ունենք Եվրոպայի հետ համագործակցության ծրագրեր, որը որ քննարկման փուլում է։ որ միջալոց էքսպոյի շրջանակում Եվրոպայում մեր ապրանքները կցուցադրվեն մոտորերս։ Պարոն Գասպարյան, եւ վերջին հարցս, սա ձեր համագործակցության առաջին պտուղներն են թերևս։ Ինչ սпасել ապագայում։ Ինչ սпасել ապագայում։ Շատ լավ հարց է, որը <laughs> որ հոսանք ժամանակը դա ցույց կտա։ Ամենայն դեպս դեպի դրական, դեպի դրական Չէ, չէ, ոչ թե չեմ ուզում ասեմ, այլ ես նոր շեշտեցի, որ այդ ինֆորմացիան, այն որ մենք տիրապետում ենք մաս-մաս, մենք որ ամբողջացրեցինք այս արդեն, այդ ընդհանուր ինֆորմացիան ինքը արդեն կողքից լսելով մի քիչ կարելի է ասել, նաև ինքնագոհված, այն որ sense մեծա մեծամտության ինչ որ մի բան առաջացնում, որը որ հուսանք մենք կարճ ժամանակում գործով կապացուցենք, որ դա ինքնագոված չէր կամ եսին մեծ կարծիք չէր մեր մասին։ Այո, դա ընդհանրապես աշխատանք էր, որը արվում է սիրով։ Շնորհավորում եք ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Գործար Արցախ հաղորդաշարը շնորհավորում է ձեզ նման արտադրամասի բացման կապակցությամբ։ Մենք հանդիպել էինք, անդրադարձել էինք ձեր գործունեությանը։ Այսօր բոլորովին նոր ոճով եք։ Открылись мы в 2020 году, 27 сентября. Цех тогда был э, маленький, у нас было работников всего 2-3 человека. И мы тогда начали производство с четырех видов макарон, которые упаковывались в 400-граммовые пачки. Но, ну, к сожалению, мы проработали всего лишь месяц. Началась война, После войны, буквально через несколько месяцев, мы вновь собрались силами и снова э, открыли цех. Продолжали работу с тем же количеством работников, 2-3 человека, и тоже также производили продукт, который тоже упаковывался в 400-граммовые пачки. А В 2021 году, 5 октября, я выиграла конкурс и на эту сумму мы уже стали закупать станки новые, машину, все необходимое оборудование, которое нужно для производства уже более большого цеха. Взяв суду также из Минодрам, мы стали уже работать над открытием более большого цеха. На сегодняшний день у нас уже производство увеличилось. Увеличились 400-граммовые пачки, которые уже 7 видов, 6 видов 800-граммовых пачек и пачки на ране, татар, бураки. Они все в продажах э, и в наших магазинах нашей столицы, и в районах. Буквально в июле мы отправили полторы тонны в Японию. Буквально вчера я говорила с брокером, который отправлял эту, эту партию, и она мне сказала, что продукт уже доехал, уже в продаже, и, скорее всего, в феврале намечается вторая, более крупная партия. Вот. Также мы участвуем в экспо в Австралии, продукт уже там, он будет в декабре, этот экспо будет проходить в декабре, также мы отправили небольшую партию в э, Соединенные Штаты Америки. Ну, как бы сейчас мы в переговорах. В переговорах мы также находимся с крупной э, фирмой «Магнит», которая находится в России. Сеть э, магазинов «Магнит», которые находятся в России. Да, мы, значит, планируем начать производство сладостей абсолютно натуральных, без сахара, без каких-либо каких-либо добавок. А, называются они будут кусочки счастья. Также мы добавляем несколько видов новых макарон. Ну, не то что видов, то есть они будут полуфабрикат жареные макароны, которые будут ну, больше всего подходить э, тем людям, которые, ну скажем, пришли в перерыв, не успели, ушли быстренько что-то делать. Ну или детям, которые остались дома одни, и им надо что-нибудь поесть. Также мы будем производить э, специально для Соединенных Штатов Америки вермишели с добавками зелени и сыра. Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայանում եք Գրիգորյան Էլվիրա։ Էլվիրա, դուք աշխատում եք հա Կամելա Մակարովենի արտադրամասում Կամելան հիմնադրվեց 20 թվականին, հետո պատերազմի հետևանքով այն ընդհատեց իր գործունեությունը, հետո նույնիսկ շարունակեց։ Դուք երբ վանից եք այստեղ աշխատում։ Ճիշտն ասած նոր եմ ընդունվել աշխատանքի, բացումից հետո արդեն կանցնեմ իմ հիմնական աշխատանքին։ Ինչ եք աշխատում այստեղ։ Պես փաթեթավորում։ Այո, դուք փաթեթավորում։ Դե ուրեմն խոսենք փաթեթավորումից, այդ ինչպես է ընթանալու այդ process։ Հիմնականում Իրան ունի նենց բան, որ կարող ենք Իրան ուղակի իր մեջ արդեն մակարոնը վերլսված լինի, մենք պրոստա կոպինգ տալան, всё կապինգ այդքանը։ Ձեր գործունեությունը դրանով է սահմանափակվում։ Քանի հոգի եք աշխատում։ Դեռ 4-ն ենք։ 5-րդ տղա է։ Կոնկրետ ձեր այդ գործը։ Կոնկրետ 4 հոգով ենք մենք ու կոլեկտիվն էլ է շատ լավ մարդիկ են։ Անուն Սարմանա։ Դուք այստեղ ինչ եք աշխատում։ Ես աշխատում եմ այս սարքավորումը որպեսզի այս սարքավորման պատասխանատուն պատասխանատուն ես ինքով շտը այս վերմիշելը արտադրում է պատրաստում ինչպես է գործընթացը սկսում մի քիչ բացատրեք գործընթացը այս մասը խմորը մեր մասը խմոր մեկ էլ ջուր այո դա ինքը աշխատում է խառնում իրար որից հետո պատրաստում է տնում ենք նորմալ է հետո նոր փուր ենք տալիս մյուսը այո ստե ինքը գործընթացը կատարում է ու ոնց որ մսաղացը ինքը վերում է ստե ինքը ձևավորումներ ունի տարբեր ձևի աշխատում է տանակը, որտեղ ինքը կտրում է։ Կտրում է, այո, հենց այս պահին մենք տեսնում ենք այդ process-ը։ Արման, իսկ կոնկրետ մի տեսակն է այստեղ արտադրվում, թե բոլոր տեսակները։ Բոլոր տեսակները կան։ Այս նախշերի եւ իրականացրի ձևերով տարբեր են լինում դուք այնտեղ փոխում եք որևէ ֆունկցիա, որը արդեն Ահա, փոխում ենք այս սարքավորը, որտեղ ինքը որը տեսականի փոփոխվում է։ Տեսականի փոփոխվում է։ Երբ այս եք աշխատում նոր աշխատող եմ, փորձաշրջանից առաջին անգամ փորձել եմ, այս մեկը երկրորդն է, ու ստացվել է։ Ստացվել է։ հա։ Կոնկրետ այս սարքի վրա է դուք աշխատելու միայն։ Չէ, մնացած սարքերի վրա եմ լինելու, առաջինը սա վրա եմ սովորել։ Կարող ենք թողենք սա աշխատի, մենք մոտենանք մյուս սարքին եւ այնտեղ բացատրեք ինչ այն երկրորդ սարքը ինչ գործողություններ է կատարելու, այնտեղ ինչ է կանելու։ Բան։ Այս նույն սարքը։ Նույն ձևն է, հա, մեկը ավելի շատ բանանում աշխատում, շատ քանակով կարացել է։ Մեծաքանակ է հա։ այո։ Այս բոլոր տեսականիները, որոնք այս պահին իմ ձեռքի տակ են, հենց այս սարքի միջոցով եք ստացել, այո։ Սարքերի միջոցով։ Սա ո՞ր սարք է արման։ Ասմուկը նոր սարքեր են, մնացածը ավելի դժվար վիճակ գալի ասած, այս մեկը նոր իտալական ձևով է, էլի։ Միայն մակարոնեղենի արտադրությամբ չի սահմանափակվելու Կամելա Պլյուսի գործունեությունը։ Գործարարն Անե Միքայելյանը նախատեսում է արտադրել նաև բնական քաղցրավենիք բելգիական շոկոլադի պարունակությամբ։ Այն կկրի երջանկության մասնիկ անվանումը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։